Fis-sena 2001, meta seħħew l-attakki tal-ħdax ta' Settembru, Tony Sant kien jgħix New York. Maltamedia.com kienet xandret sensiela ta' rapporti mingħandu permezz tal-internet. F'din is-sensiela ta' podati qed nerġgħu inwasslu dawn ir-rapporti ta' Tony Sant minn New York. Dan li ġej ixxandar għal ewwel darba fit-tmintax ta' Settembru 2001. Għaddiet ġimgħa u eżatt tnax-il siegħa fuqhom minn l-ewwel attakk fuq il-World Trade Center. U kif għadt il-bieraħ, din l-aħħar ġimgħa għalija personali kienet l-aktar waħda stramba u diffiċli wkoll. eh, f'ċertu sens f'ħajti. Għalkemm forsi jen min jista' jgħid li li li ma fettwantnix direttament għal fatt li ħadd minn dak li eh, minn dawk il-5000 ruħ nieqsa eh, ma jiġi minni personali. Ħadd minnhom anqas biss Ma huwa Malti sa fejn nafu. Ehm, għalkemm hemm xi ismijiet li semmew li huma qrib ta' ismijiet Maltin li nafu. Però xorta waħda li rrid ngħid huwa li forsi wieħed jista' jgħid u iva, Tony Sant joqgħod hemm u joqgħod eh, tmimmil il-bot minn fejn ġrajt l-istorja kollha, allura għalfejn qed jgħid li hija daqshekk ehm, Ġimgħa stramba kienet għalih. Ġimgħa stramba, stramba fis-sens li li qatt ma kont daqshekk qrib ta' ta' tant ta' tant għasna x'naqbad insejħilhom. Ħankun ħankun iktar straightforward kif ngħidu bil-Malti meta nużaw espressjoni Ingliża. Għan nitkellem ma' sħabi ta' ta' Malta Media u, u stqarrejt illi, illi nħossni mitluf, nħoss illi illi jisni ħanqas naf, qas naf esaċ qed jiġri, isu su xaħat qabad dil-ġimgħa u, u għalli inti se tkun se tkun f'dal-post fej ma tafx x'se jiġri u m'għandek l-ebda garanzija li kollox ser jispiċċa b'wiċċ il-ġid. U fil-fatt dik hi. Hekk inħarsu lejn lejn dawn l-aħħar seba' ijiem, pereżempju nħares lejn l-aħbarijiet li ħriġna aħna ta', ta Malta Media. It-tlieta stess l-ewwel ħaġa li rrapportajna huwa li mill-ewwel l-interess jekk hemmx jekk hemmx Maltin involuti fil-waqt li fl-istess ħin Ehm, l-ewwel stima kienet pjuttost esaġerata fejn ehm, il-numru ta' eluf illi setaw eh, kienu nieqsa eh, kien stmat li huwa ferm ikbar minn dak li qed nisimgħu issa. Umbagħad għaddew 24 siegħa u wieħed seta' beda eh, jaħseb dwar l-affarijiet kif inhuma. Jien għamilt l-ewwel webcast tiegħi minn din is-sensiela u U l-erba' rrappurtajna li s-salvataġġ ikompli u t-tindif u t-tiftix għal dawk neqsin ikompli u Eh, tħabbret illi l-ġimgħa se jkun hemm jum nazzjonali tal-luttu eh, f'diversi pajjiżi inkluż f'Malta u fl-istess waqt eh, kellna anka rapport kważi uffiċjali l-ewwel mid-direttur tal-uffiċċju eh, tat-turiżmu Malti f'New York, Franco Debono, u mbagħad aktar tard anke mill-Ministru tat-Turiżmu Malti, eh, Michael Refalo, illi t-turiżmu eh, lejn Malta se jintlaqat ukoll mhux biss it-turiżmu lejn New York imma huma qegħdin ibassru li t-turiżmu lejn Malta jaf jintlaqat mill-fatt li ħafna nies issa jibżgħu anke forsi sempliċement jirkbu fuq ajruplan. U bdejna nosservaw mill-ewwel li l-internet huwa huwa eh, mezz ta' komunikazzjoni relattivament ġdid eh, f'din l-ewwel eh, traġedja li laqtet tant nies f'daqqa. Dan ir-rapport fejn nifsu l-fatt li inti qed tisma' li inkellmek bħalissa dwar dan kollu jindika kemm kemm dan huwa minnu. Il-ħamis konna għadna konna għandna mitlufin, ma nafux x'inġru. Però sinna nafu li kien hemm mill-anqas 80 turist Malti maqbudin hawnhekk fi New York u li dawn kienu qed jirċievu eh, kull għajnuna possibbli mill-ambasċatur Malti għal ġnus Mauda, Walter Balzan, u l-istaff tiegħu eh, ukoll ehm, li jinkludi fost oħrajn lill-Konslu Dr. Jesmond eh, Xkembri u naturalment il-komplement tal-istaff eh, tal-Korp Diplomatiku Malti li għaw fil-missjoni permanenti għal-ġnus ma' dawnek fi New York. Pero il-ħamis li ktar ħaġa l-impressjonatni kienet illi kienu għadhom marnexxilhom joħorġu lil ħadd ġdid ħaj u rrapportaw li hemm 4,700 neqsin. Fl-istess waqt it-tiftixa għal min għat-tfittxija, skużawni, it-tfittxija għal min għamel eh, dan l-att eh, li, li ma jista' jissejjaħ xejn li f'terrorizmu eh, kompla u bdew deħlin l-ewwel riżultati dwar dwar min kienu dawk li ħatfu l-ajruplan u x'naf jien. Stejjer illi segwejnihom issa għal darba darbtejt li darbiet eh, anke iktar f'dawn il-ġumat illi għaddew. Il-ġumma serna nafu illi Eh, uħud minn dawk it-turisti Maltin li kien hawn maqbudin hawn eh, kienu qegħdin jiffaċċjaw problemi finanzjarji għal fatt li, li ma kienux eh, basru li ser idumu daqsekka u allura l-flus li kellhom magħhom spiċċawlhom u l-bookings li kellhom fil-lukandi imħalsin lesti spiċċaw Pero eh, eh, għal-kem din kienet problema serja li jom u wieħed jifhem li kienet problema li jom. Ħdejn il-problemi illi rajna eh, fuq dawk l-aktar mill-quta direttament minn dan dawn illum speċjalment issa li dawn turisti Maltin reġgħu lura Malta jidher relattivament insinifikanti u xek. Però forsi mm, ma rridx ninstema, anzi mhux forsi ċertament ma rridx ninstema li qed nipprova nxejjen dak li għaddew minnu t-turisti Maltin, qed sempliċement nipprova npoġġi l-affarijiet f'perspettiva u xejn. U ħissibt eh, il-gvern federali Amerikan ikkonferma li Is-suspett prinċipali huwa fuq Bin Laden u l-FBI għamlet l-ewwel l-ewwel arresti tagħha lil nies li kienu involuti iżda ma kinux f'dawk l-ajruplani u u beda il- ferment nistgħu nsejħulu naħsibx li hemm kelma ħjar minn ferment jien ehm, mal-Afganistan u diskussjonijiet mal-Pakistan dwar x'jista' jsir u x'ma jistax isir affarijiet li issa eh, żviluppaw. Il-ħadd kien jum ta' riflessjoni, però jum ta' riflessjoni li fih Bin Laden ċaħat kategorikament illi huwa direttament involut f'dak illi seħ hawnhekk fl-Istati Uniti eh, nhar it-tlieta li għaddew. u fl-istess waqt saru eh, żewġ arresti oħra eh, u smajna aktar aktar eh, stejjer. U l-kobba tkompli titħabbel. Mhux biss meta l-bieraħ Bush stil ta' Stil ta' cowboys, stil ta' cowboys Amerikani eh, għal li Bin Laden u għanti dead or alive, eh, apparti l-bombastiċità tal-President Bush wieħed jammira il-mod kif eh, Colin Powell li b'termini Maltin huwa l-Ministru tal-Affarijiet Barranin għall-Istati Uniti huwa s-Segretarju tal-Istat hawnhekk isejħu Secretary of State ehm, jara il-klim tiegħu meqjus ħafna u wieħed jinduna li eh, Colin Powell huwa bniedem ta' esperjenza fejtu dawn l-affarijiet ehm, u wieħed jittama u jrid jemmen illi il-President Bush qiegħed tal-anqas jisma' minnu. Però sirna nafu wkoll illi eh, parti sostanzjali minn dawk il-turisti Maltin illi kienaw fin New York irnexxielhom jirritornaw lura eh, Malta u jienu sħaħ eh, u mhux talli biss irritornaw talli wieħed minnhom anka ta' il-kummenti tiegħu f'intervista ma' Martin De Battista illi tistgħu tisimgħu anka minn fuq din il-paġna fejn qegħdin tisimgħu lili dejjem jekk mhux diġà eh, smajtuha. U l-bieraħ, il-bieraħ il-tqajt eh, għamilt konoxxenza ma' Father Ivan Xiberras illi tistaw tismaw anka il-kumment tiegħu eh, minn fuq din il-paġna illi qed jaħdem fil-parroċċa ta' ta' Ridgewood eh, f'New Jersey fejn hemmhekk hemm rapportat 10 minn dawk rapportat neqsin eh, kienu residenti hemm u l-familji tagħhom għadhom hemm u allura ma jistax jonqos li eh, Father Ivan qed jagħmel xogħol pastorali magħhom. Ma di, allora mhux ġimgħa stramba kienet, x'nista' nsejħilha jien iktar minn min ġimgħa stramba. Qed nipprova eh, minn min lat wieħed nieħu l-affarijiet eh, mhux bwis eh, mhux bwis intensità. kif nipprova nagħmel f'ħajtien is-soltu, speċjalment dawk li eh, jafuni qabel ma bdejtu tisimgħu l-vuċi tiegħi hawn, speċjalment dawk li eh, jiexu f'Malta forsi jiftakru li nitkellem fuq ir-radju jew nkella nippreżenta xi programmi fuq it-televiżjoni jafu li eh, jiena karattru tiegħi huwa relattivament ċajtier jew nkella nieħu nieħu l-affarijiet kif jiġu ħafna drabi jew nipprova tal-anas. Imma fl-istess waqt din din is-sitwazzjoni li għexna f'din l-aħħar ġimgħa qed inkomplu ngħixu u qed naraw lil ħaddieħor jgħix b'tant b'tant diffikultà hija diffiċli. Hija diffiċli mhux biss li tgħixha mi diffiċli anke li tpoġġiha fil-kliem, qed ninduna li anke llum pereżempju l-kummentarju tiegħi huwa Huwa ritwal wieħed li għamilt sissa u mhux għax fil-verità għandi xi ħaġa ġdida xi ngħid. Imma aktar għax għax bħal min bħal min donnu ma jafx jaqbad jgħid hux jispiċċa jgħid ħafna u ma jgħid xejn. U eh, u għax qed inħossni ngħid ħafna u ma ngħid xejn ġdid u ta' konsegwenza sa nieqafaw. Nirringrazzjakom tal-appoġġ kontinwu tagħkom għadni nirċievi l-emails sal-lum sew mingħand nies li nafhom sew mingħand nies li ma nafhomx u, u, u, u qatt ma bsart li se nirċievi email minn għandhom. Nirringrazzjakom ħafna anke emails li tibatu lin newsroom ta' Malta Media, eh, kollegi tiegħi jadduhom li meta speċjalment eh, tirreferu għalija direttament bismi. Nirringrazzjakom. U Intemm billi inwedkom illi jiena se nkompli nagħmel eh, dawn ir-rapporti. Mhux neċessarjament eh, ikunu ikunu twal, eh, forsi anka jkunu biss xi kumment ħafif dwar dwar dak li jkun għaddej mill-perspettiva tagħna għadni qed nittama illi l-affarijiet jkomplu jmorru għall-aħjar. Però eh, it-triq hija twila u diffiċli. Dik kienet xandira ta' Tony Sant mis-sensiela dwar il-11 ta' Settembru minn Perspettiva Maltija. Għal aktar tarif ara il-website maltamedia.com.